istoric comparabil. Deci, în, cred că v-am mai spus asta, cam de din ce perioadă, și aici mă refer tot secol, adică putem să vorbim despre iubită la În secolul 19, da. Începând 19 putem să vorbim cu aceste juridică ca știință, da? cu mențiunea că în secolul XIX, uh, singurul tip de mișcare care se face este ca de figură istorică. De aceea, aici, în secolul XX, putem să vorbim despre altceva care nu este istorică și va fi interzic sincronic, chiar în sensul de da? Asta atunci când vom uh, ajunge Bun. Avem un punct de reper atunci când vorbim despre întemeierea lingvistică ca știință. Și acest punct de reper este constituit de descoperirea sanscrite de către europeni, să evident. Da? Uh, ce este sanscrita? Da, da, este o limbă, da, teritorial. O linie de unde? aici, cui? Linie, da? Este limba vestrolimie. Era vorba în secolul uh, XIX sanscrita nu se mai vorbea pe teritoriul Indiei. Da? Deci sanscrita era vechea limbă de cultură